Book 2 დასაბუთება მესამე დასაბუთება 3 ტორც რატომ არ მიირთმევთ ტორც რატომ არ მიირთმევთ წონაში უნდა დავიკლო წონაში უნდა დავიკლო ამას არ ვჭამ, რადგან წონაში უნდა დავიკლო. ამას არ ვჭამ, რადგან წონაში უნდა დავიკლო. რატომ არ სვამთ ლუდს? რატომ არ სვამთ ლუდს? უნდა ვიმგზავრო. უნდა ვიმგზავრო. არ ვსვამ, რადგან უნდა ვიმგზავრო. არ ვსვამ, ლუც რადგან უნდა ვიმგზავრო რატომ არ სვამ ყავას რატომ არ სვამ ყავას ის ცივია ის ცივია არ ვსვამ რადგან ცივია არ ვსვამ რადგან ცივია რატომ არ სვამ ჩაის რატომ არ სვამ ჩაის მე არ მაქვს შაქარი მე არ მაქვს შაქარი არ ვსვამ რადგან არ მაქვს შაქარი არ ვსვამ რადგან არ მაქვს შაქარი რატომ არ მიირთმევთ სუპს რატომ არ მიირთმევთ სუპს მე ეს არ შემიკვეთავს მე ეს არ შემიკვეთავს. არ ვჭამ, რადგან არ შემიკვეთავს. არ ვჭამ, რადგან არ შემიკვეთავს. რატომ არ მიირთმევთ ხორცს? რატომ არ მიირთმევთ ხორცს? ვეგეტარიანელი ვარ. ვეგეტარიანელი ვარ. მე მას არ გეახლებით, რადგან ვეგეტარიანელი ვარ. მე მას არ გეახლებით რადგან ვეგეტარიანელი ვარ